أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه Od Ebu Hureyre radijallahu anhu se prenosi da je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam rekao kada imam kaže amin recite i vi jer onaj čije se riječi amin poklope sa aminanjem meleka bit će mu oprošteni prethodni grijesi. Hadis Ebu Horeire je veliki temelj kada je u pitanju izgovaranje riječi amin u namazu. Zbog nagrade koja je obećana u ovome hadisu. I ovo je milost uzvišenog Allaha te barake o da za mizerna dijela koja činimo, stvari koje su zaista u našim očima sodno trudu zanemarive, možemo dobiti veliku nagradu. Da izgovorimo jednu riječ i da nam se zbog te riječi oproste svi prethodni grijesi. To je blagodat koju nisu, o kojoj su mogli prethodni narodi samo da maštaju, da sanjaju, i koliko bi prethodni poslanici voljeli da su imali ove blagodati koje ima umet Muhameda s.a.v. Mislimo za svoj umet, da su oni imali da obraduju svoj umet onim čime nas obradao Resulullah sallallahu alaihi wa alihi Pa stoga kada se čovjek upita kako da mi dostignemo dobra djela ljudi koji su živjeli prije nas i koji su imali kudi kamo duži vijek, za razliku od ljudi u umetu Muhammeda sallallahu alaihi čiji je prosječan vijek između 60 ili 70 godina, kažemo, ovo je način i put da dostignu se njihova djela i da se oni preteknu sa dobrim djelima. Možeš zamisliti da se petkom okupaš i da kreneš u džamiju, pješice i da dođeš do imama, što bliže imam i da pomno slušaš hutbu i da klanjaš za imamo ne činiš lagu, ništa što je beskorisno za vrijeme toga, Imaš za svaki korak godinu dana posta i godinu dana noćnog namaza. Svaki korak, napravio si hiljadu koraka, imaš hiljadu godina posta i hiljadu godina noćnog namaza. Dobro, oni koji su prije, prije, nas, oni je morao da klanja hiljadu godina, da bi imao hiljadu godina noćnog namaza. Što ne znači da čovjek treba da ostavi dobrovni post ili noćni namaz, da nikako. Ali su to nagrade. Jedan namaz koji obaviš u mesečidul haramu ili u poslaniku sallallahu sallam džami ili u mesečidu kuba, kolike su nagrade? Ili sto hiljada namaza, ili hiljadu namaza, ili u, ili u 500 namaza, ili po drugoj predaji 250. to je razilaženje među ulemom. U mesečidu kuba ako klanjaš dva rekiata, kako činio poslanik sallallahu sallam, svake subote išao i klanjao, kao da se obavi umru sa poslanikom sallallahu sallam. Pogledajte nagrada. E tako je ovaj hadis. Kažeš jednu riječ u namazu, ali je ta riječ od namaza. Ta je riječ od namaza. Pa kada se poklopi, bivaju ti oprošteni prošli, prošli grijesi. Pa neka je zahvala stvoritelju Tebara Keotala na početku i na kraju na ovim blagodatima. Što se tiče hadisa, u njemu je dokaz da je pohvalno i imamu i muktedijama da izgovaraju riječ amin nakon proučene fatihe. Isto tako čovjek koji klanja zasebno izgovarat će amin nakon proučene fatihe. Neki učenjaci, učenjaci smatraju da je to propisano ili legitimno čovjeku kako u namazu, tako i mimo namaza. Proučiš fatihu mimo namaza da isto kaže šta? Amin. Jer je došao hadis kome poslanik sa osnovne kaže Kada neko od vas kaže amin, i meleki kažu amin, pa se poklopi, pa tako mu budu oprošteni prošli, e, prošli grijesi, odnosno jeli, koje je učinio prije toga. No, međutim, došlo u hadisu kod muslima i da kale ehadukum fis Ako neko od vas kaže u namazu amin. Pa bi ovaj hadis bio kakav? Opći ili poseban? Posebno. Prethodni je opći. Nije precizirao. Spomenuto je, spomenuto je etemin. Kada neko kaže. No međutim, došao je drugi hadis kada neko kaže u namazu. Može biti da se odnosi na jedno i drugo, pa da je došlo posebno precizirano za namaz. Postoji mogućnost. A može biti da je hadis ovaj kod muslima poseban, pa je on ograničio prethodnu općenitost hadisa koji je kod Buhari kod muslima, koji se znači ovaj spominje onako otvoreno, bez preciziranja namaza. Pa postoje dvije mogućnosti. Ali ono što možemo sa sigurnošću tvrditi to je šta? Da u namazu pokaže amin i njegove se riječi, njegov termin se poklopi zajedno kada aminuje sa imamom, pa se poklopi sa terminom melaike, meleketa, e, ili meleka, onda biva jeli, oprošteno što je učinio od prošlih grijeha. Ujedno se predaj kaže omatahar i od budući. No, međutim, ta predaja od budući, taj dodatak nije ispravan. Je u redu? Ponekad imate dodatak, dođe, on nije ispravan. Kao što kaže salatu lejli mesna mesna. Namaz po noći je dva po dva rakijata. U jednoj predaji salatu lejli on mesna mesna. Namaz po noći i po danu je po dva. Mislim sam dobro je namaze, je po dva. Ali ovaj dodatak po danu, on je dajiv. Ispravno što kod Buhari, kod muslima, to je po noći. Da je noći namaz dva po dva. Govorimo, je li u rivajetu? A sada, da li je namaz zaista po danu dva po dva? Jeste bolje da se klanja po danu, dva po danu. Međutim, ne možemo to šta pripisati poslaniku sallallahu alaihi ve zato trebamo vjerodostojan lanac prenosilaca, a u ovom slučaju to nema. Tako isto je ovdje, znači, omate ahare, to nije ispravno, nego ispravno ono što je bilo od prošlih prija. U ome hadisu je dokaz da je lijepo muktedi da izgovara amin zajedno sa imamom. I većina danas. Prosto. Možda je neispravno kazati većina. Da bismo kazali većina, morali smo klanjati za većinom imama pa da znamo kako je. Ali veliki broj muslimana danas pretiče imama sa amin. Jer imam kada kaže vole palin, imaju dužine, je tako? Otišao mu je dah, pa treba da uzme dah da bi izborio šta? Amin. Dok on uzima dah, već su ga kredije preteklo. I to je neispravo. I to je greška koja se dešava kod, kažem, velikog broja klanjača, a vjerujem da ste i vi to čuli. Možda u našim podeljima se to manje čuje, zato što se po mesebu hanefijskom se amin izgovara tihim glasom, prigušenim, ali tamo gdje se znači izgovara povišenim glasom možete čuti da imam jedva uspije da završi fatihu, već ljudi spremni, zači, izgovaraju amin nakon njega, odnosno prije njega, što je svakako pogrešno. Ovdje se u hadisu kaže, kada imam, kaže amin, recite i vi. Misli se značenje, kada imam počne da izgovara, izgovarajte sa njim. Znači, u jedan glas da se to izgovori zajednički, i to je u namazu mjesto gdje se muktedija poklapa sa imamom. Muktedija uglavnom kasni. To je propis, znači da kasni, kako došlo u hadisu, koga? El ibn Aziba, hadisu, o kome smo govorili kako se čine jeli, ruku i sežde i da niko nije pretisao poslanika, sallallahu sallam, kako u riječima, tako ni u, ni postupcima, u dijelima, jeli, pokretima. Ali ovdje kada je u pitanju ovaj, znači drugačiji je propis. kaže kada kaže gajril magdubi alejhi wala fekulu amin recite amin znači da se zajedno sa imanom izgovori jer onaj čiji se im poklopi sa tekminom meleka bit ćemo oprošteni prošli grijesi Ovo je kao riječi da kažemo kada ode emir, idite i vi. Znači, ljudi na putu imaju mira. Kada ode emir, idite i vi. Znači, kada krene emir, krenite šta i vi. Sa njim, ne mislite se pustite emira da ode i zabrije ga negdje pa vi idite za njim. Nego znači, idite kada on krene, idite, idite i vi. <laughs> Tako da je znači ispravno da se izgovara svoj u jedan glas. Dobro. Činjenje pokreta skupa ili radi u namazu skupa sa imamom je šta? Mekru. Mekru. Kazali smo da je mekru. Prije njega je haram. haram. Zajedno sa imamom je mekru. Zašto je ovdje dozvoljeno sa imamom? Ko će mi kazati? Ko zna digne ruku? Molim. što je došlo u hadisu tako? Znači, tako odgovorio sam i ovaj, prije što dobio dozvolu odgovoriš. <laughs> Ja sam htio da mi odgovori neko od ovih mlađih. Zato što je došao šta? Dokaz. Znači, općenito je zabranjeno da se pretiče šta? Imamu nama. Ili da se čini nešto od, znači, zajedno sa imamom. No, međutim, na ovome mjestu dozvoljeno zato što je došao šta? Argument. Ovo je jako bitna stvar. Pa iz tog općeg pravila izuzimamo pitanje čega? Izgovaranje riječi. Amin. Zato što je došao dokaz. I braćo, najsretniji čovjek je onaj ko se povodi iz argumenta. Kod argument i ti kruži za argumentom. Kako god on ide i ti idi za njim i nećeš povijeti, ne boj se. Naći ćete mnoga pitanja, islamski učenjaci se razilaze. Ovaj kaže ovako, ovaj, a ti imaš argument, idi za argumentom. I ne boj se. Na primjer, islamski učenjaci kaže po pitanju kurbana. Kada počinje vrijeme kurbana? Jedni kažu počinje, složni su da ne može prije nastupa zore desetog dana Zulhidžeta ili Bajrama prvog. Pa da li je nakon nastupa zore, da li je nakon izlaska sunca, da li je nakon Bajram namaza, da li je nakon što imam zakolje. Da li je nakon što prođe vrijeme za koliko bi se moglo kanjati Bajram namaz, kao što kaže Ibn Hazm, i da se prouči sura kamer ili šta nam neka sura, i nakon toga ti koji ne zanimate imam mišljenja koliko hoćete. Poslanik sa klanjao i kazao čovjeku koji je zaklao prije toga, kaže za koli drugu, a to ti je, kaže, obična žrtva koju spremio. Nije kurban. Gotovo. Poslanik sa osrme rekao, ne može tada, zamijeni, ta ne vrijedi. I ti idi za argumentom. I bit ćeš najsretniji, znači, ako slidiš, ako slidiš argument. Tako i ovdje. Došao je argument koji te znači, to izdvaja iz općeg pravila, pa je čovjeku dužno, znači obaveza da slijedi argument. Ovim hadisom se dokaziva da se amin izgovara kako? U sebi na glas? Na glas. Zašto? Ko zna? Ko zna? Pa jer imam uči naglasi, slijede ga muktedije. Ovdje spomenuto negdje u hadisu da imam uči naglas, ne vidim. Kaže se da se, ali pokupi se ima, imamo imamo. Dobro. Znači, ako bi bilo u sebi, kako mi čuli imamo... Jasno. Znači, ako imam uči, ako imam izborio amin u sebi, kako ćeš ga čuti? Ne čuješ ga. Kako znaš? I onda bi te šarijeta obavezao nečim, šarijet ti je ponudio nagradu, ali ti ne možeš doći do nje. Prvo ne znaš kada uči, tako, imam uči. Neko raste, neko tiho, tako, polako uči, po Ne žuri nikuda. A neko to sklepeta na brzinu. I ti sad ne znaš kada je on završio, da izgovori šta? Za njim Amin. Ili, na primjer, kaže, vola Odmah izgovori amin. I neko kaže vola talin. Amin. Jel u redu? Kako ćeš ti znati koji si za njega kad ne znaš kada izgovara, kako izgovori? Jel Znači, izgovara amin na glas. Ovaj nije, hadis nije jasan. On može se šta iz njega zaključiti, ali nije jasan. Ima i drugih znači, argumenta koji kažu da sami izgovara na glas. Imate hadis kod imama je Sarrađa u njegovom usredu, da je poslanik sa da je, kada je rekao vole balin, rekao bi amin povišenim glasom. Imate, isto tako digao bi svoj glas sa amin u drugom hadisu. Imate skupinu hadisa koji ukazuju da, da se amin izgovara, naglasi da je to jače mišljenje bez imalo sumnje. Naravno na namazima na kojima ima muči glas. Dok ima webu Hanife kaže i učenjaci kufe da se izgovara u sebi. imam Buharija bez lanca prenosilaca od Ata kaže Ibnu Zubeir je izgovarao amin i izgovarao koja je iza njega tako da bi se u džami, ču, u čula buka. Od čega? Od izgovora riječi. Amin. U drugoj predaji kaže dočekao sam dvije, dvije stotine ashaba poslanika sallallahu u ovoj džami misli na gdje? Džamiju Mekki. E, veliku džamiju Haram. Kaže, kada bi imam rekao vole digli digle bi svoje glasove sa amin tako da bi džamija orila. Imate jednu skupinu koji kažu da sami nikako ne izgovara, da to kvari namaz. Kažu, to je dodatak, u, to nije od Fatihe. Jel amin od Fatihe? Jeste vidjeli u mushafima da piše amin? Molim? Niste. Kažu, to kvari namaz. Ti si nešto stavio u, u namaz što nije iz Kur'ana. Na, na, na kijamu se uči šta? Uče dove i Kur'an. A to nije ni od, od, dio dova, niti od Kur'ana. Kažu, to kvari namaz. No, međutim, ovo mišljenje je batil ovo mišljenje nikako ne prihvatamo da je mi prihvatamo da kažemo kad, kod hanefijske pravne škole sami izgovara kako? Tihim glasom. I to je mišljenje validno kod ehlu sunneta. Imate drugo mišljenje koje kaže izgovara se šta? Na glas. I sada je tu pitanje preferiranja. Neko će preferirati jedno, neko drugo i sve ostaje u krugu ehlu sunneta od džemata i u krugu šerijata. S tim što ima preferiranje. No međutim, da neko kaže amin se nikako ne izgovara to na namaz, kažemo to je batil, to je ništavno, to znači se može pomnožiti sa nulom to mišljenje. E, toliko je vrijedno. Jer u šarijetu imate mišljenja koja su prihvatljiva i među, se, i među mišljenjima se važe. I odabere se prioritetnije, neko će odabrati drugo da je prioritetnije i to ne utječe znači, na, ovaj, na, na, na, na nagradu u praktikovanju. Svako ko želi doći do istine i odabere jedno od mišljenja koje je validno kod ehlu sunneta, ima svoje argumente, želeći doći do istine, ima nagradu on i svako onaj koga sledi u tome. I to je Allahova milost prema ljudima. Tako da svi ljudi koji slijede hanefijski mezad imaju svi nagradu sljeđenja imama Ebu Hanife, koji je u svom ištihadu bilo da je pogodio ili da je možda neko drugi bio bliže istine nego imama Ebu Hanife. No međutim, kada se kaže amin kvari namaz, kažemo to je batil. Jer je poslanik sam sam rekao, znači izgovor amin, i dvije stotina izgovara amin, i onda dođe nakon toga neko u tamo nekom petom ili šestom ili desetom iđuskom stoljeću i kaže, pa vidite musliman to kvari namaz. To su, znači, pogrešna razmišljanja koja nemaju nikakve osnove. U je hadisu je dokaz odlike imama. Inače, braćo, nema hadisa koji govore o odlikama imameta. Nemate hadisa kažete ko predvodi ljude na namazu, tako, tako, nego imate hadise da se sebi stavio na vrat ljude i da si bamin s odgovoran za njih. A nemate odlikama. Jedini, je, najjači argument jeste što je poslanik sa osrem prihvatio imamet, a nije bio mu jezin. Nego kaže ne ovdje da je samo jedan put proučio pa nemate posebni hadisa. Ali kaže ovaj hadis je šta? Ovaj hadis je dokaz odlikama jer trebaju da se treba te'min. Muktedija da se poklopi čime sa te'minom imama. I onda se to sve poklopi sa te'minom meleka. Pa kažu budući su oni svi vezani za imama, to ukazuje šta na odliku? Na odliku imama. Bićemo oprošteni prošlih grijesi. Bićemo oprošteni prošli grijesi i veliki i mali. Ili mali. Ili veliki. Mali. Vi biste, vi biste općenito, šta ćete sada? Rad kaže da je hadis došao općenito. Ha? <laughs> Veliki i mali. Postoji mogućnost i jednog i drugog. Da bismo kazali samo mali moramo imati šta? Moraš, ne, ograničavanje, braćo, zapamtite sebi jedno pravilo. Svako ograničavanje u šarijetu je zabranjeno, osim za koje postoji argument. Jer je svako ograničavanje otežavanje. Čime si god nešto ograničio, otežao si. Jel u redu? Ne smiješ sjeći nokte, nokte petkom. I utorkom, i sredom, i četvrtkom. I nedjeljom. Ostalo ti je subota. Jel u redu? ograničavanjem da ne smiješ to raditi si otežao. Jel u redu? Ne smiješ to, to i to. Ne smiješ ženiti. Osmo, 9, 10, jedanesto, 12 koljeno. Jesi otežao ili olakšao? Otežao. Svako ograničavanje je otežavanje. I ovdje je otežavanje u smislu da sebi uskratio šta? Oprost velike griha. Dok kažeš maleo, uskratio se oprost velike grija. Ovo je znači opće pravilo. No međutim, kod islamskih učenjaka je poznato da dijela ne mogu opraštati velike grijehe, nego da za dijela, oprostite, znači da dijela, činjenje određenih dijela, ne oprašta velike, ne briše velike grijehe, nego da velike grijehe ili nevjerstvo eventualno briše samo te oba, ili prijevanje islama svakako iznova ako čovjek nevjerstvo. Ali velike grijehe briše samo te oba. Znači to je poznat kod islamskih učenjaka. Jer je došlo u hadisma, ali tako da je od namaza do namaza, i od Ramazana do Ramazana, i od džume do džume, da je iskupina mačtuni betel kebair, ako se izbjegnu veliki grijez. Dobro, ako ne može namaz kompletan, ni post, samo, da ti oprosti veliki grije, da ga izbriše, pa može onda samo riječ amin, to je za to bio znači jedan opći argument, iako nije poseban za ovo, ali je opće prirode. Znači da dobra djela ne mogu brisati velike grijehe, kakvi god da bili, znači mora se čovjek pokajati za velike grijehe. Mora se pokajati za velike grijehe. Tako da je Allahu Teala alem da bi možda ispravnije bilo shodno općim argumentima da ovo samo briše male grijehe međutim, kod je ovo odabrao mišljenje da kaže i veliki grijeh, jer je hadis došao općenito. A tamo hadis koji je došao za namaz, to je posebno za namaz, za za zakete za hađ, imalo bi svoje mjesto. Ne bi se, znači, osudio. Dalje, ovo poklapanje, znači, o izgovaranju riječi amin, jeste da se znači poklope riječi. Neki su učenjaci protumačili da je to ihlas. Da budu, znači, se poklopi u ihlasu, u iskrenosti. Tama se je poklopilo u riječima da bude šta? Iskrenost da se poklopi, no međutim, zato nema ovdje argument. A neki čak kažu ovdje je samo bitno da se izgovori. Pa kad se god da izgovori, smatra se se poklopilo. No međutim, ispravno da se trebaju poklopiti, a mi ne znamo kada su se poklopile te riječi. I ovo je, braće, jedna od mudrosti. Ovo je jedna od mudrosti. Što čovjek ne zna. Ni za jedno svoje dijelo jednu primjenu. Ha. To je mudrost. Velika je mudrost u tome. Jer ti kada ne znaš da ti je primljeno, uvijek imaš dozu straha šta? Da nije prošlo u redu. I onda drugo kad radiš, kaže ne, ovo drugo mora biti, ovaj put mora biti bolje. I opet kad se uradio, kaže da, ali je primljeno. Mora još bolje. I tako uvijek čovjek biva bolji i bolji. Obuješ jedan put hađ, kažeš obavio sam jedan put hađa, međutim nešto nije bilo, još će jedan put, ali će drugi put budem, to bude ozbiljnije, bolje. Prošli Ramazan je bio lijep, ali gledat će da ovaj bude još bolji, jer ne znaš je li ti primljeno. A da čovjek zna da je primljeno, primljen ti Ramazan, potišao na hađ, pa kao od majke da se vratio rođen, nemaš jednog grijeha, pa učinio to, pa učinio to, pa klanjao sto hiljada namaza, pa primljeno onda bi se čovjek opustio i ne bi kad vidio šta je radio i već bi to počeo množiti, dijeliti sebi da vidi koliko ima i šta ima i onda nakon toga bi možda ostavio šta činjenje dobrih djela. A ovako ne znaš. Otkud znaš da je Allah neće na sunjem danu uzeti sve tvoje namaze i zgužvati ih kao pohabani otirač i baciti u lice. I da kaže ništa. Daj dalje. Post 70 godina u lice. Hadž 10, 100 puta u lice. Dobročinstvo u lice. Kada je to je sve bilo bez iskrenosti. To je sve bilo na drugi ljudi. To samo radio da te ljudi pričaju i da govore o tebi i, i, i, i. I nakon toga dođeš, nema ništa. Nemaš ništa dobro. Ko, ko ti garantuje da ti je primljeno? Niko. E, to je od mudrosti, znači, A Dobro, kako ćemo znati? Nije tvoje, nisi zadužen da znaš. Tvoje je da radiš. Znate kada je Ibn došao kod onih ljudi, kako biliš vam dar i Ibn Vodah u svome dijelu Bida, pa je ušao, pa je našao ljude kako sjede i u halkama. I kaže jedan, hajmo sto puta kaze subhanallah, idemo. Subhanallah, subhanallah. I svi zajednički u jedan glas subhanallah. Pa ušao, kaže, što to radite? Kaže, brojite vaše grijehe. Grijehe svoje broj. Što moraš kazati? Imaš ono, onaj, onaj brojčanik. Jeste vidjeli onaj kako? Brojčanik ima kada se zikri. Niste vidjeli, natakne se na prst ovako i pritišće. kaže kažeš subhanallah, pritisneš. Subhanallah. I onda kažeš subhanallah, danas sam deset puta, deset hiljada puta kazao subhanallah. Allah te zadužuje da brojiš koliko puta kažeš i da to pišeš. Kaže, pišite vaša loša djela i njih brojite. a kaže, ne bojte se, vaša se došla dobra djela neće upropasti, neće biti zanemarena. Što si radio, sigurno ćeš naći ali piši svoja loša djela, pa njih gledaj koliko imaš, a ne boj se, dobro je došlo gdje treba i ako je bilo iskreno, sigurno će biti nagranje za njega. Uzvišen je Allah neće učiniti nepravde koliko zrno gušce, jer je nepravdu zabranio sebi, pa i nam učini nepravdu zabranio. Pa tako ne znamo, znači, ništa od naših djela Imaju dokazi. Imaju nekakve naznake da je nešto primljeno. Može biti. Da je nešto bilo ispravno. Čovjek prošao Ramazan, i nakon Ramazana biva žešće u ibadetima, ispravniji u svom islamu, prakticiranju, žešći kada je u pitanju stjecanje širetskog znanja i tako dalje. Znači, Ramazan je urodio plodom, to su nekakve naznake, ali da garantuješ da ti Allah nešto te barake od tada primio, ti nemaš tu puta i nemaš načina osim objavom, a veza između nebesa i zemlje je prekinuta smrću poslanika, sallallahu tako da ti ostaje šta? Da radiš. I ostaje ti nada. Nada koja mora biti protkana strahom, a strah je proiz... dolazi odakle? S ove strane. Što ne znaš da ti je šta? Primljeno. Jel tako? Kad dođeš na primi ispit, pa si aplicirao, pa čekaš, imena izlaze. Jesi ti siguran da si primljen? Uvijek strahuješ. Ma jesam, imam ja, znam ja, imam ja i dobre ocjene i sve, ali ovaj, jesam li primljen, ne znam. Nego čekaš, znači, čekaš rezultat. Značenje riječi amin jeste amin je po odabranom mišljenju znači Allahume steđib Allahume isteđib Allahu dragi odazovi se ovoj našoj dobi kao što se odazvao melekima Islamski učenjaci se razilaze po pitanju ovih meleka da li su to el hafava koji čuvaju čovjeka ili su drugi od meleka nebesa na dva mišljenja jeli da su veliki nebesa, drugi da su to el čuvari. Što se tiče riječi amin, ona ima nekoliko načina, nekoliko, na nekoliko načina se izgovara. Najpoznatija je da biva sa mimom bez teštida i sa dužinom. Znači prvi amin. To je znači najispravniji način. <coughs> Imate sa kratkim izgovorom amin, to je pogrešno imate amin, imate amin. Sve je to ovaj, iznimni su to način izgovora, najspravnije ono što sam spomenuo. Neki kažu da riječ amin znači Allahu dragi, sačuvaj nas u dobru. Neki kažu to, da je to stepen u džennetu koji će dobiti ljudi koji izgovore amin. Neki kažu da je to jedno od Allahu imena i to sprenosio da da sa slabim lancem prenosilaca. U svakom slučaju poznato je kod učenjaka da je to da znači Allahu dragi odazovi nam se. Neki učenjaci ovim hadisom dokazuju da su meleki bolji od ljudi. Zato što je ovdje poslanik sa osnovom učinio da se poklopi izgovaranje riječi amin od strane muktedija sa amin od meneka Pa su kaže meleki bolji od ljudi. U svakom slučaju koga pitanje ima sedam mišljenja. Imate mišljenje da je da su neki ljudi bolji od meleka iako nisu poslanici, imate mišljenje da su neki vjernici bolji od meleka, a da su poslanici bolji od njih, imate mišljenje da su poslanici općenito bolji od meleka, da su meleke općenito bolji od svih ljudi, da su samo poslanici, ovdje su bili prvo vjerovjesnici, da samo poslanici bolji, da su meleki nebesa bolji od ljudi, <clears throat> od poslanika, a da su poslanici bolji od meleka zemlje. Znači meleki koji su na nebesima, da su bolji od koga? Poslanika, <clears throat> ne mislim na vjerovjesnike, samo poslanike. A da su, a da su poslanici bolji od meleka zemlje. imate mišljenje da se o ovome pitanju ne treba puno raspravljati. <coughs> Šehol sam im temija odgovorio na ovo, na ovo pitanje lijep način. Kaže, meleki su bolji kada je u pitanju početak, a ljudi su bolji kada je u pitanju kraj. Jer meleki su pokorniji sada Allahu neko što su ljudi. Ali kaže, ljudi će na kraju koji su pokorni, misle svakako ne pokorne ljudi, oni koji su nepokorni, jasna je stvar, njihov hal, da tako? Ovaj, oni će, kaže, biti bolji na ahiretu i zaslužit će nagradu posebnu koju neće dobiti meleke. Pa su, kaže, meleki bolji kada je u pitanju početak, a ljudi su bolji kada je u pitanju kraj, odnosno kada dođe, kada dođe sudnji dan. U svakom slučaju, islamski učenjaci kažu za ovakva pitanja, kažu mes tu Tawiletu zeil, kaliletu neil. Kaže ova, pitanje koje je granato, a od njega malo koristi. Ima dug rep, a malo koristi. Raspravljaš, raspravljaš, raspravljaš i šta na kraju da kažeš da smo svi bolji od Džibrila? Šta na kraju? Jel nam nešto spada sa tereta od onoga što smo imali? Ništa. Jesmo mali Džibrilu od vrijednosti? Da kažemo obratno, Džibril bolji od svi ljudi. I bolji od poslanika Muhameda s.a.v. Primjer radi. Jesmo dobili nešto? Znači, pitanje koje je više teoretski nego praktično. Nemamo jasnog argumenta, ni od poslanika s.a.v. ni iz Kur'ana, o tome pitanju, i onda je možda najbolje može se spomenuti samo kao pitanje da islamski učenjac raspravlja o njemu, međutim da se razglaba i da se pokuša doći sa nekakvim argumentima i tako dalje, iz kojih se nešto zaključuje, opet na kraju znači nema praktične koristi iz toga pitanja. I da čovjek umre i da nije znao ko je bolji, pazite, meleki ili poslanici. I da o tome nije raspravljeno, neće ga uzvišen Allah pita za to pitanje. Iako je to pitanje akajitske prirode, ali uzvišen Allah neće pitanje jer da je to potrebno bilo, da je to bila akajd, a savi bi raspravljali o tome i slomili bi se pričajući, došlo bi do nas kako su oni raspravljali dan i noć, Ebu Bekr i Omar se sporili ko je bolji Džibril ili je bolji Jusuf se U ome hadisu je dokaz da imam uči u namazu, zato što izgovara, jel, amin, jasno, jer su izgovara nakon fatihe. neki učenjaci kažu da je, u ome hadisu je dokaz da imam pravi pauzu nakon proučene fatihe da mogu mukterije pružiti također fatihu. Jer po mišljenju šafijske pravne škole muktedija uči nakon imama čak i na namazima kada imam uči na glas. Znači uči nakon njega. Pa kažu napraviti jednu pauzu da ovaj prouči. međutim, to nije spomenuto ovdje. Ono što je potvrđeno od poslanika, sa u vjerodostojnom hadisu, jeste da je pravio dvije pauze na namazu. Pauzu nakon početnog tekbira i pauzu nakon završetka učenja općenito. To je potvrđeno u hadisu. A hadis kome kaže da je pravio pauzu nakon početnog tehbira i nakon fatihe nije vjerodostojan. Vidiš ga imam tirmizi i drugi, hadis ima mahanu lancu prenosilaca. Tako da ispravno da se čini